Shenga, shenga, it, shake it, ayy, ayy, shake, shake, shenga, it, wow, wow, shenga, shenga, shake it, ayy, ayy, shenga, shenga, shenga, shenga, shenga, shenga, shenga, it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. yenge Yığılıyor üst üste jenga jenga ey. Paralar üst üste jenga Diziyoruz üst üste jenga jenga ey. Jenga jenga jenga jenga Jenga jenga jenga jenga Paralar üst üste jenga Yığılıyor üst üste jenga jenga ey. Paralar üst üste jenga Diziyoruz üst üste jenga jenga ey. Jenga jenga jenga parayı Ferro handicap kafa bulalım İsterse gelsinler alayı Kim o? Hani her duymamış olayım Var tabi İzmir'in olayı Rocky gang sisleri yer Sessizce kaybolun bakalım sen haddini yaşalı Oldu çok az kaldı açacağız kaşını Kaşıntın bitmezse de atacağım kafanı Yıllar oldu hala bayrağım çakalı Bize dayılanın sürtüğü sopalı wow Neredesin adamım geçemedi sanki hiçbiri kulları Gittikçe büyüyor cengamız Yığılır her yere kaçını sallaman lazım Konuşmam için sana anlaman lazım İşin püfü bu parlaman lazım Siki tutup kesin kavraman lazım Kavraman lazım lan Kim olduğumuzu anlaman lazım Çetem sosyalleşmez farkına varsın İşler tıkırında altını marsın ha? Jenga ey Paralar üst üste jenga Yığılıyor üst üste jenga jenga ey. Paralar üst üste jenga Dizi yaz üst üste jenga jenga ey. Jenga jenga jenga, jenga. cenga Yığılıyor üst üste jenga jenga Paralar üst üste jenga Dizi yaz üst üste jenga jenga Jenga jenga jenga jenga jenga jenga jenga jenga jenga jenga kon la her gece paraları topla topla Vermiyor malayı da kolpa kolpa Biladerim benim ile burada burada Bıdı bıdı yapın hadi hurra hurra Konfero zıplatır hopla Viski ve vodka cep dolu cukka gibi havalı no Bir sene olmadı yapalı yok Kime ne kime ne adamım o Maddeni sanki ben ya da bu yol Yolumda gidene kapalı yol Gel hele bir dene bakalım Bir kere takarım içine kapanır o Her şey hit hit Dinlemiyorsan siktir git Trap İzmir lan win win bitch Haterlarım hep Çekeceklerim bitmedi bitmez Paralar üst üste jenge Yığılıya üst üste jenge Jenge hey. Paralar üst üste jenge Dizi yaz üst üste jenge Jenge hey. Jenge Jenge Jenge Jenge Jenge Jenge Jenge Jenge Paralar üst üste jenge Yığılıya üst üste jenge Jenge Paralar üst üste jenge Dizi yaz üst üste jenge Jenge Jenge Jenge Jenge Jenge Jenge